حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا أهل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة limpahan puji kehadirat الله setiap jiwa nama yang paling luhur dan bercahaya di alam semesta dengan cahaya keabadian yang maha bercahaya sebelum alam semesta ada dan dibangunlah kerajaan alam semesta dari cahaya Allah hingga terang benderang Allah subhanahu wa menciptakan cahaya jiwa yang tidak terlihat dengan penglihatan membuat seluruh tubuhnya percaya hingga tidak ingin melakukan dosa dan kesalahan terhadap Allah. Semakin percaya jiwa dengan iman dan dengan namanya yang Maha Agung, maka Demikian warisan cahaya yang dibawakan oleh yang digelari Allah Siraj dan Munira Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Malam hari yang agung ini kita sampai di malam ke-13 Ramadan yang telah berhari-hari Jakarta merupakan sa'atul hijabah dari kemuliaan malam Lailatul Qadar sebagaimana sabda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'arradu Lailatul Qadar bil autar carilah kawan kejadian terbitnya risalah pembela sang para pejuang dakwah yaitu Ahlul Badr wal Kubra yang mana kejadian Badr itu terjadi pada hari Jumat 17 Ramadhan tahun kedua Hijriah yang di saat itu Rasulullah Wasallam keluar meninggalkan Madinah di Munawwarah di malam kesembilan Ramadhan untuk menuju medan Badar Al-Qura keluarlah sang Nabi bersama 313 jiwa yang termuliakan hingga terpilih sebagai Ahlul Badar mereka dari Muhajirin dan Ansar kelompok Ahlul Badar adalah kelompok yang dimuliakan Allah semua Ummah Matahari bagi umat ini Yang disarjakan oleh Nabi SAW Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Ermalu ya masyidum Ahlul Badar Gatuhabal Allah Udhul Ummahum Matahadar Wa Matahakar Wahai Abdul Badar silahkan berbuat semua kalian Allah sudah menghapus dosa kalian yang terdahulu dan yang akan datang Ini tidak pernah diberikan kepada hamba manapun pada umat ini sebagai Sebagaimana pada Abdul Badar Di saat itu keluar Hasan Nabi di malam kesembilan Ramadan Tahun kedua Hijriah bersama 70 ekor unta saja. Sisanya banyak di antaranya yang berjalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdua bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama satu unta. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berdua bersama Zaid bin Haritha radhiyallahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum di dalam satu kota pula. Demikian mereka keluar dari Madinah Madinatul Munawwarah 313 jiwa yang dipenuhi cahaya khusyuk 313 sosok murid Sayyidina Muhammad hingga sebelum keluarnya Rasul dari Madinah ke Munawarah seraya berkata kepada para muhajirin dan ansar asyiruni ayuhan demikian diriwayatkan di dalam tafsir Ibn Hisham beri aku musyawarah wahai saudara-saudara Lakallah aturidina ya Rasulullah Maksudmu kami wahai Rasul Maksudnya maka engkau ragu Kami akan bersamamu Karena kau Ansar telah berjanji di Isairah bayat mereka Untuk membela Rasul bila sampai di Madinah Munawwarah Bila masih di luar Madinah mereka tidak mau bertanggung jawab itu saat mereka mereka saat mereka mengunjungi Nabi di luar makam. Maka Rasul ragu apakah kaum Ansar mau bergabung atau tetap duduk di wilayah mereka Madinah Jermarawar. Maka berkata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, Gatapan nama here